بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الثالث عشر ويحتوي على سور الصافات صاد الزمر غافر وفصلت نعم، نعم، الصفات الصفات เป็นบทมักกิยะ มีหนึ่งร้อยแปดสิบสองโอกาส บทนี้เริ่มกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับมาลายกาผู้ทรงคุณธรรม ผู้ยืนเข้าแถวในเวลาละหมาด และบรรดาปีของพวกเขาอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะรับคำบัญชาของพระองค์ เป็นผู้ควบคุมให้เมฆทั้งหลายพัดพาไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์และได้กล่าวถึงพวกยิน ซึ่งพวกมันจะถูกขับไล่สายส่งและถูกคว้างด้วยเปลวเพลิงอันโชดช่วง เป็นการตอบโต้คำกล่าวอ้างของพวกยาฮิริยะ ในการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่า พวกยินนั้นมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์วันนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพ การตอบแทนและการปฏิเสธของพวกมุสลิกีนที่มีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวตลอดจนการไม่ยอมเชื่อว่า จะมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เป็นกระดูกและเป็นผุยผงไปแล้ว และเพื่อเป็นการยืนยันหรือย้ำถึงการศรัทธา ต่อการฟื้นคืนชีพบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของมุมินและกาฟิดคือผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาและบทสนทนาระหว่างบุคคลทั้งสองในโลกนี้ ซึ่งจะมีผลออกมาจากการเชื่อมั่นของแต่ละคน นั่นก็คือการเข้าอยู่ในสวนสวรรค์ของผู้ศรัทธาอย่างถาวร และการลงสู่นรกอย่างถาวรของผู้ปฏิเสธศรัทธา บทนี้ได้ข้อสังเกตถึงเรื่องราวต่างๆ ของบรรดานาบีบางท่าน เริ่มด้วยนบีนัวอิบรอฮีม อิสมาอิลและเรื่องของมูซาและฮารุเรื่องของอิลยาสและลูตและได้กล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องการศรัทธาและการทดสอบ ในเหตุการณ์ของอิสมาอินผู้เสียสละให้ถูกเชียดปลีอันเนื่องมาจากการฝันของผู้เป็นบิดาคือนบีอิบรอฮีมขณะที่ถูกใช้ให้เชือดบุตรชายตลอดจนการที่สัตว์เชือดได้ถูกนำมาเป็นการถ่ายแทนทั้งนี้เพื่อเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงเรื่องการยอมจำนวนและการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระผู้พิพากษาอย่างเที่ยงธรรมที่สุด บทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทอัสซอฟาต เป็นการเตือนให้รำลึกถึงบรรดาบ่าวของพระองค์ในชั้นฟ้า คือบรรดามาเลกาผู้บริสุทธิ์ ซึ่งพวกเขาจะทำการพักดีต่อลออย่างต่อเนื่องไม่ขาดระยะ พวกเขาจะแท้ซองสะดุดีพระองค์ในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะ และชี้แจงถึงตำแหน่งหน้าที่ของพวกเขาที่ถูกใช้ให้กระทำ บิิสมลลา ب س ร الله الرحمن ราะฮีมด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วัส و ا ฟาติซอฟฟาขอสาบานด้วยมาลายกาผู้เข้าแถวตามลำดับฟั فالزاجرات ز ج รอและมาลายกาผู้ควบคุมอย่างรัดกุมฟัตตาลิยาติ ت ิกรอ และมาลายกาผู้อ่านข้อตักเตือนอินนอิลาฮกุมลาวาฮิดแท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นทรงเอกะอย่างแน่นอนรับบุสมาวาติวัลอัิวมาบัยนุมาวรับบุลมชาริก พระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสอง และพระผู้อภิบาลแห่งทิศทางตะวันออก อินนาซยันนัสสมาอัดดุนยาบิซีนติลกาวาคิบแท้จริงเราได้ประดับท้องฟ้าแห่งโลกนี้อย่างสวยงามด้วยดวงดาวทั้งหลาย และเพื่อป้องกันชัยตอนมาร้ายทุกตัวที่ดื้อรั้นพยศ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب พวกมันจะไม่สามารถรับฟังจากมาลายกาผู้อยู่ในชั้นฟ้าชั้นสูงได้ และพวกมันจะถูกกว้างจากทุกๆด้านถูกขับไล่สายส่งออกมา และสำหรับพวกมันจะรับการลงโทษอย่างต่อเนื่อง إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب เว้นแต่ตัวใดที่มันฉกฉวยเอาไปได้ แม้แต่ครั้งเดียวก็จะมีเปลวเพลิงอชดช่วง ไล่ติดตามมันไป فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب เจ้าจงถามพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพสิว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งในสิ่งที่ถูกสร้างมากระนั้นหรือหรือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมันมาถ้าจริงเราได้สร้างพวกเขามาจากดินเหนียวแต่เจ้าคงแปลกใจ ขณะที่พวกเขากล่าวเยาะเย้ย และเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึก พวกเขาก็จะไม่ยอมรับข้อตักเตือนและเมื่อพวกเขามองเห็นสิ่งปฏิหารพวกเขาก็ชักชวนกันเยาะเย้ยและพวกเขากล่าวว่า นี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากมายากลอันชัดแจ้ง أ ذ ا م ت ن ا و ك ن ا ت ر ا ب ا و ع ظ ا م ا أ ن ا ل م ب ع و ث و ن เมื่อเราตายไปแล้วแล้วเราได้กลายเป็นดิน และมีแต่กระดูก เราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกหรือแล้วบรรพบุรุษของพวกเรารุ่นก่อนๆนนั้นด้วยหรือ ตจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าใช่แล้ว และพวกเจ้ายังจะเป็นผู้อับอายขายหน้าอยู่ด้วยความจริงมันเป็นเพียงเสียงแผดกล้องเพียงครั้งเดียว แล้วพวกเขาจะจ้องมอง และพวกเขาก็กล่าวว่า โอ้ ความหายนะแก่เรา นี่คือวันแห่งการตอบแทนมาลายกัจะกล่าวตอบว่า นี่คือวันแห่งการตัดสินชี้ขาดซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน ا ح ش ر ا ل ذ ي ن ظلموا و ز و ا ج ه م وما كانوا يعبدون จงรวบรวมบรรดาผู้อธรรม และบรรดาสหายของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ด้วย แล้วจงแนะนำทางให้พวกเขาไปสู่ทาง แห่งนรกและจงยับยั้งพวกเขาไว้ เพราะพวกเขาจะถูก สอบสวน จะมีเสียงถามขึ้นว่า เกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมจึงไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ว่าพวกเขาในวันนั้น เป็นผู้ยอมจำนวนโดยสิ้นเชิง และบางคนในหมู่พวกเขาจะหันหน้ามาหากันโดยไต่ถามซึ่งกันและกันกล่าวอินนักุมคุนตุมตะตูนนาอัพวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าเคยมาหาเราทางด้านขวา ق ا ل و พวกเขากล่าวว่าเปล่าดอกพวกเจ้าต่างหากที่ไม่ยอมศรัทธาและเราไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเจ้า แต่ว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ดื้อรั้นต่างหากแต่ ฉะนั้นพระดำรัสของพระผู้อภิบาลของเรา จึงคู่ควรแก่เราแล้วแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ได้ลิ้มรสอย่างแน่นอนเราได้แนะนำให้พวกเจ้าหลงผิด ทั้งๆทที่พวกเราก็หลงผิดอยู่แล้ว فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين แท้จริงพวกเขาในวันนั้นย่อมมีส่วนร่วมในการรับโทษ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้น เมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พวกเขาก็หยิ่งยะโสและพวกเขาจะกล่าวว่าจเราทอดทิ้งพระเจ้าต่าง ๆ ของพวกเรา เพื่อนักกังวีบ้าคนหนึ่งกระนั้นหรือ บิ ب ا ل ح ว و ص د ด المرسلين เปล่าดอกเขามูฮัมหมัดได้นำสัจธรรมมา และเพื่อยืนยันบรรดาศาสนทูตต่างอินนักุมลดาอิกุลอาซาบิลอาลีมวะมาตุจซูนอิลลามาคุนตุมตัมลูนถ้าจริงพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสการลงโทษอย่างเจ็บปวดอย่างแน่นอน และพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทนใด ๆ นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว้อิลลาอิบาดัลลอฮิลมุคลซีนอุลาอิกะละฮุมริซกุมมลูมเว้นแต่ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ซื่อสัตย์ ชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับปัจจัยอย่างชีพอย่างแน่นอน فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين ผลไม้หลากชนิดโดยพวกเขาได้รับเกียรติ ในสวนสวรรค์นั้นหลากหลายรื่นรมอยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากันมี ا คนรับใช้จะวนเวียนรอบตัวพวกเขา พร้อมด้วยแก้วเครื่องดื่มที่มาจากลำธารเครื่องดื่มนั้นขาวบริสุทธิ์อร่อยแก่บรรดาผู้ดื่ม ในนั้นจะไม่ทำให้มึนศีรษะ และพวกเขาจะไม่มีการมึนเมา แต่หน้าที่พวกเขานั้นมีบรรดาหญิงบริสุทธิ์ผู้ลดสายตาลงต่ำ มีดวงตาโตสวยงามเสมือนพวกนางเป็นไข่มุกถูกคุ้มเปลือกเอาไว้กาางง ف أ ق า ل และชาวสวรรค์เหล่านั้นบางคนในหมู่บ้าน พวกเขาจะมาหากันไต่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันคนหนึ่งในหมู่บ้านพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่า แท้จริงฉันมีเพื่อนคนหนึ่ง يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون เขาเคยกล่าวว่าแท้จริงเจ้าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เชื่อมั่น วันประโลก จริงหรือ เมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินและมีแต่กระดูก เราจะถูกตอบแทนจริงหรือ قال هل أنتم مطلعون เขาชาวสวรรค์กล่าวแก่เพื่อนๆของเขาว่า พวกเจ้าอยากมองดูไหมครั้นเมื่อเขามองลงไปก็เห็นเพื่อนของเขาอยู่ท่ามกลางไฟที่ลุกโชนช่วงเขาจึงกล่าวขึ้นว่า ขอสาบานต่อ Allah ท่านเกือบจะทำให้ฉันพินาศและหากไม่ใช่ความโปรดปรานจากพระผู้บานของฉันแล้ว ฉันจะต้องอยู่ในหมู่ผู้ถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอนดังนั้นเราจะไม่ตาย เวเว้นแต่การตายของเราครั้งแรก และเราจะไม่ถูกลงโทษกระนั้นดึงอินนฮาซาลฮุวัลฟาวซุลอาซีมแท้จริง นี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเพื่อเยี่ยงการตอบแทนนี้ บรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรน จงต่อสู้ต่อไปเถิดนั่นเป็นการต้อนรับที่ดีกว่า หรือว่า ต้นซักกูมถ้าจริงเราได้จัดมันคือต้นซักกูมไว้เป็นการทดสอบกับบรรดาผู้อาธรรมแล้ว إ ن ه แท้จริงมันเป็นต้นไม้ที่ออกมาจากก้นบึ้งของนรกผลของมันคล้ายกับหัวของชัยตอนแ่อน แล้วพวกเขาจะกินมัน และพวกเขาจะเติมให้มันเป็มทองแล้วนอกจากนั้นพวกเขาก็จะได้ดื่มน้ำที่ผสมจากน้ำเดือดแล้วแท้จริงทางกลับของพวกเขานั้นย่อมไปสู่นรกอย่างแน่นอน แท้จริง พวกเขาพบบรรพบุรุษของพวกเขาอยู่ในการหลงผิดและพวกเขาก็ยังรีบ เร่งเจริญรอยตามอยู่ และโดยแน่นอนส่วนมากของชนรุ่นก่อนหน้าพวกเขาได้หลงผิด และโดยแน่นอนเราได้ส่งผู้ตักเตือนไปในหมู่พวกเขา ดังนั้นเจ้าจงดูเถิดว่าผลสุดท้ายของพวกเขาที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไรเว้นแต่พวกบ่าวที่ซื่อสัตย์ของอัลลอฮ์เท่านั้นและโดยแน่นอนนัว ได้ร้องขอเรา ดังนั้นผู้ตอบสนองช่างประเสริฐเสียนี่กระไรแต่เราได้ช่วยเขาและกลุ่มชนของเขาให้พ้นจากทุกภัยอันมหันต์และเราได้ให้ลูกหลานของเขายังคงมีชีวิตเหลืออยู่ และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่กลุ่มชนรุ่นหลังๆ ความสันติ จงมีแด่นู่ ในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย ถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายแท้จริงเขานัวเป็นคนหนึ่งจากวงเบาของเราผู้ศรัทธาและเราได้พวกอื่น จมน้ำตายและแท้จริงผู้ที่ดำเนินตามแนวทางของเขานั้นคืออิบรอยเมื่อเขาได้เข้าหาพระผู้อภิบาลของเขา ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ มื่อเขาได้กล่าวแก่บิดาของเขา และกลุ่มชนของเขาว่า พวกเจ้าเคารพพักดีอะไรกันเพื่อความเท็จกระนั้นดืือที่พวกเจ้าปรารถนาพระเจ้าอื่นจาก อัลลอฮ برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ดังนั้นความนึกคิดของพวกเจ้าที่มีต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกจะเป็นอย่างไร เขาอิบราฮิมจึงจ้องมองไปยังดวงดาวทั้งหลาย แล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่า แท้จริงฉันไม่สบายจริงๆ فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ดังนั้นพวกเขาจึงหันหลังให้เขาและกลับออกไป แล้วอิบราฮิมก็มุ่งหน้าไปยังเจเวตต่างๆของพวกเขา แล้วพูดว่า พวกเจ้าไม่กินอาหารเหล่านี้บ้างหรือ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ทำไมพวกเจ้าจึงไม่พูดละ่ะ แล้วเขาก็หันไปตีพวกมัน ด้วยมือขวา ซึ่งถือขวานอยู่แล้วพวกเขาก็วิ่งมาหาเขา قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون อิบรีมจึงกล่าวว่าพวกเจ้าเคารพพักดีสิ่งที่พวกเจ้าแกะสลักมันกระนั้นหรือทั้งๆทที่อัลลอฮ์ทรงสร้างพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าประดิษฐ์มันขึ้นมาพว พวกเขากล่าวว่าจงสร้างสถานที่แห่งหนึ่งเตาเผาสำหรับเขาแล้วโยนเขาเข้าไปในไฟที่ลุกโชนดังนั้น พวกเขาต้องการวางแผนร้ายแก่เขา และเราได้ทำให้พวกเขานั้นตกต่ำและอิบราฮิมกล่าวว่า ฉันจะไปหาพระผู้บานของฉัน แน่นอนพระองค์จะส่งชี้ทางนำให้แก่ฉัน โอ้ พระผู้บานของฉัน ขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่ดี ๆ ให้แก่ฉันด้วย ดังนั้นเราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่ง ที่มีความอดทนขันติ คืออิสมาอิลครั้นเมื่อเขาอิสมาอิลเติบโตขึ้น ไปไหนมาไหนกับเขาได้แล้วอิบราฮิมได้กล่าวขึ้นว่า โอลูกเอ๋ย แท้จริงพ่อได้เห็นในฝันว่า พ่อได้เชื่อเจ้า จงคิดดูสิว่าเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไรอิสมาเอลกล่าวว่า โอ้พ่อจ๋า พ่อจงปฏิบัติตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถิดหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ พ่อจะเห็นว่า ฉันอยู่ในหมู่ผู้อดทนครั้นเมื่อทั้งสองพ่อลูกได้ยอมจำนนต่อลออิบรอฮิมได้ให้อิสมาเอลคว่ำหน้าลงกับพื้นและเราได้เรียกเขาว่า โอ้ อิบรอฮิม แน่นอน เจ้าได้ความฝันเป็นจริงแล้วแท้จริงเช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายอินนฮาดาลฮุลบลาอุลมุบีนแท้จริงนั่นคือการทดสอบที่ชัดแจ้งแน่นอน และเราได้ฆ่าไถ่ตัวเขาด้วยสัตว์เชือดพลีตัวใหญ่ตัวหนึ่งและเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลัง ๆ สันติจงมีแด่อิบรอฮิม ك ذ ่ ك نجزي المحسنين إ น ه من عبادنا المؤمنين เช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย แท้จริง เขาอิบรอฮิมเป็นคนหนึ่งจากพวงเบาของเราผู้ศรัทธา เราได้แจ้งข่าวดีกับเขาว่า จะได้ลูกคนหนึ่งอิสหาเป็นนบีคนหนึ่งในหมู่คนดีทั้งหลาย وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين และเราได้ความจำเริญแก่เขา และแก่อิสหากและในหมู่ลูกหลานของเขาทั้งสองนั้น มีผู้ทำความดีและผู้อาธรรม ต่อตัวเขาเองอย่างชัดแจ้ง ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم และโดยแน่นอน เราได้ความโปรดปรานแก่มูซาและฮารุและเราได้ช่วยเขาทั้งสอง และกลุ่มชนของเขาทั้งสอง ให้พ้นจากความเคราะหกรรมอันใหญ่หลวง และเราได้ช่วยเหลือพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ชนะและเราได้ประทานคำเพียนชัดเจนแก่เขาทั้งสอง และเราได้แนะนำเขาทั้งสองสู่แนวทางที่เที่ยงตรง และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่เขาทั้งสองในกลุ่มชนรุ่นหลังๆ สันติจงมีแด่มูซาและฮารุนถ้าจริงเช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย อินนะฮุมามินอิบาดินัลมุอ์มินีนวะอินนอิลยแท้จริงเขาทั้งสองเป็นปวงเบาของเราผู้ศรัทธาแต่แท้จริงอิยาสนั้นเป็นคนหนึ่งในบรรดาศาสนทูต إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن ا ค خ ا ل ق ي ن มื่อพวกเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่า พวกเจ้าไม่ยำเกรงอัลลอฮ์พวกเจ้าเคารพสการะบะหลัน โดยพวกเจ้าทอดทิ้งผู้ทรงเลิศจริง แห่งบรรดาผู้สร้างกระนั้นหนึ่ง อัลลอฮ์รับบคุม วะรับบะอาบาอิุมุลอวลีน อัลลอฮ์คือพระผู้อิบานของพวกเจ้า และพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนกาล แต่พวกเขาไม่ยอมศรัทธาต่อนบีของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจะถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอนนอกจากวงเบาของอัลลอฮ์ผู้บริสุทธิ์ใจเท่านั้นและ และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆ สันติ จงมีแด่วงวานของยาสีอินนาคดาลิกนจซิลมุหซินีนอินนฮูมินอิบาดินัลมุมินีถ้าจริงเช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย ถ้าจริงเขาเป็นคนหนึ่งจากวงบาวของเราผู้ศรัทธา وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين และแท้จริงลูตนั้นเป็นคนหนึ่งจากบรรดา ศาสนาทูต เมื่อเราได้ช่วยเขา และพวกพวกของเขาทั้งหมดให้รอดพ้นนอกจากหญิงแก่คนหนึ่ง ที่เหลืออยู่ในหมู่ผู้รังทาย แล้วเราได้ทำลายล้างคนอื่น ๆ ทั้งหมดและแท้จริงพวกเจ้าจะต้องเดินผ่านสถานที่ของพวกเขาในยามเช้า และยามค่ำคืนดังนั้นพวกเจ้าจะไม่พิจารณาดูบ้างหรือ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ และแท้จริงยูนุสนั้นเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่ถูกส่งมาเป็นรอดสูนรงรำลึก ขณะที่เขาได้หนีไปยังเรือที่บรรทุกผู้คนเต็มเปียกดังนั้นยูนุสได้เข้าร่วมจับฉลาก แล้วเขาก็อยู่ในหมู่ผู้แพ้ในการจับสลาก فالتقمه الحوت وهو م ل น م فلولا أ มินัลมุซับบิฮีนแล้วปลาตัวใหญ่ได้กลืนเขา และเขาสมควรที่จะถูกตำหนิหากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แท้ซองสะดุดีแล้ว أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون หากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แท้ซองซาดุดีแล้ว แน่นอนเขาจะอยู่ในท้องปลาจวบจนกระทั่งวันถูกให้ฟื้นคืนชีพ แล้วเราได้เหวี่ยงเขาขึ้นบนที่โล่งริมฝั่ง ในสภาพที่ปวดและเราได้มีพันไม้เลื้อยเป็นน้ำเต้างอกขึ้นปกคลุมตัวเขาและ และเราได้ส่งเขาไปยังหมู่บ้านของเขา ที่มีจำนวนแสนคนหรือเกินกว่านั้น และพวกเขาก็ศรัทธาดังนั้นเราจึงปล่อยให้พวกเขามีความสุขสาราญชั่วระยะเวลาหนึ่งดังนั้นมูฮัมหมัดจงถามพวกเขาสิว่า พระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามีบุตรหญิงหลายคน และพวกเขามีบุตรชายหลายคนกระนั้นหนึ่งหรือว่าเราได้สร้างมาลายกาเป็นเพศหญิง โดยที่พวกเขารู้เห็นเป็นพยานอ พึงทราบเถิดว่า ถ้าจริงพวกเขานั้นจะกล่าวความเท็จเท่านั้น จึงกล่าวว่า อัลลอฮ์ทรงให้กำเนิดบุตรชาย และถ้าจริงพวกเขานั้นเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน อัลลอฮ์ทรงเลือกบุตรหญิง แทนบุตรชายกระนั้นหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้า ทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินกันเช่นนั้น พวกเจ้าไม่ได้ใคร่ควรดูบ้างหรือ หรือว่าพวกเจ้ามีหลักฐานอันชัดแจ้งดังนั้นพวกเจ้าจงนำคำพีของพวกเจ้ามาแสดงหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون แต่พวกเขากล่าวอ้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพระองค์กับพวกยินและโดยแน่นอนพวกยินรู้ดีว่าแท้จริงพวกมันจะถูกนำมาปรากฏตัว ต่อหน้าอัล้อฮ์เพื่อการลงโทษสุบฮานัลลอฮิอัมมายซิฟูนอิลลาอิบาดัลลอฮิลมุคลซีนมหาบริสุทธิ์ยิ่งดาวัลลอจากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างเว้นแต่วงบ่าวของอัลลอผู้ซื่อสัตย์อิลลามันฮุวซาลิลจฮีม แน่นอนพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบบูชานั้น พวกเจ้าไม่สามารถทำให้ผู้ใดหลงทางไปได้ นอกจากพุทธจะเข้าไปอยู่ในไฟอันชดช่วงและไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราเว้นแต่เขาได้รับตำแหน่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ว وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ และแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้เข้าแถวอยู่แล้วและแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้แท้ซองสะดุดีอัลลอฮ์ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ และพวกเขาเหล่านั้นกุฟฟาตมักกะ เคยกล่าวไว้ว่า หากเรามีข้อตักเตือนคำพีอยู่กับเรา เช่นเดียวกับหมู่ชนในสมัยก่อนๆแน่นอน เราก็จะเป็นพวงบ่าวขอล้อผู้ซื่อสัตย์แต่พวกเขาปฏิเสธไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานแล้วพวกเขาก็จะได้รู้ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون และโดยแน่นอนลิขิตของเราได้บันทึกไว้ก่อนแล้วแก่วงบ่าวของเราที่เป็นศาสนาทูต ว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือ และแท้จริงไพร่พลของเรานั้น สำหรับพวกเขาจะเป็นผู้มีชัยชนะ ดังนั้นเจ้าจงหันเหออกจากพวกเขาชั่วระยะหนึ่ง และจงเฝ้าคอยดูพวกเขาเถิดแล้วพวกเขาก็จะมองเห็นมันเอง พวกเขาเร่งรีบต่อการลงโทษของเรากระนั้นดีครั้นเมื่อการลงโทษได้ลงมาที่หน้าบ้านของพวกเขา ยามเช้าของบรรดาผู้ถูกตักเตือนนั้น มันช่างชั่วช้าเสียกระไร

พระวิบาลแห่งอำนาจจากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างสันติจะมีแด่บรรดาศาสนาทูตทั้งหลาย และการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก